E, što se tiče e, sljedećeg pitanja, osmog po redu, u tom pitanju je došlo, e, kaže, nakon nazivanja salama, kaže, da li je dozvoljeno koristiti table od srebra? Tabla znači ono na čemu se posluživa kahva ali sok. Ono što kod nas je, ovo im je završeno pitanje, tabla, mislim, na tablje, jel, vjerovatno tasne tablje. Znači, posude, znači da li je dozvoljeno koristiti posude za posluživanje, a ta posuda da bude od srebra. Na, na ovu pitanje jel, imamo direktan odgovor jel, koji je došao jel, u nekoliko vjerodostojnih hadisa, opće poznati hadis, u stvari hadis od Huzeifera djela anhu, Huzeif ibn Jemana. E, hadis bilježi i Buharije muslim svoja dva sahiha, da je Allah poslanik sallallahu sallam rekao La tešrebu fi anijeti zehebi wal fidda ولا تأكل في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة kaže poslanik sam sam kaže nemojte piti iz posuda zla, zlatnih i srebrnih posuda kaže ولا تأكل في صحافها i nemojte jesti iz njihovih e, iz ti sinija od, od zlata i srebra iz posuda znači od zla, nemojte jesti iz posuda zlata i srebra kaže fa innaha lahum fi dunya kaže jer je to njima na dunjalku kome njima kafirima to kjafir koriste na dunjaluku volekum fil ahir a vi ćete to koristiti na ahiretu znači e, u džennetu ovaj hadis je jasan dvosmislen i mnogi drugi koji došli u tom kontekstu e, e, u kojima se zabranjuje muslimanima da, da kao posude koriste posud, znači posuđe svejedno bilo to znači tanjiri ili kašike ili tacne, tablje da i koriste znači da, da, da te posude koriste za potrebe jedenja i pijenja, a da budu srebra od zlata. To je muslimanima zabranjeno e, i nema razilaženja kod učenjaka u umeta po tom pitanju. A u hadisu do sedme radi Allah Anha došlo je, kaže da Allah poslana rekao, kaže Elevi jašrebu fi ina il fidda inema juđerđiru fi batnihi nara jahannam kaže onaj ko jede, odnosno onaj ko pije iz posude, iz, iz srebrne posude, kaže, e, on kaže, i nemaju džarđiru fibatni, kaže, on u svom stomaku, kaže, u njegovom stomaku e, e, čuje se, jel, onaj, čuje se glas, glas, kao što se čuje glas vode, jel, ili ono kod nas kaže glas crijeva i tako dalje, kaže, on u svoj stomak, kaže, kao da je ubacio, čuje se glas, uh, e, kaže vatre džehenemske kao da je jel popio i bacio sa tom posudom vatru džehenemsku svoj stomak naravno ovo je žestoka prijetnja hadis mutafek ali je žestoka prijetnja za one koji koriste jel srebrne i zlatne posude iz koje se jede i pije na kojima se jede i pije Znači, svejedno je na kojima se jede pili i s koji se jede i pije. Prima tome, ovo su uh, jasni šerijatski tekstovi, nema kod učenjakovog umeta, da nije dozvoljeno muslimanima da koriste zlatne i srebrne posude iz koje jedu i pije i na kojima jedu i piju. Allah zna.